Corax kai Hermes. Corax en pagidi Crateis e uxato toi Apolloni Libanoton episusein eites pagidos auton Ruseie. So theis de tes huposkeseos epelatheto. Authis de en hetera e pagidi lepheis, a feis ton Apollona, toi hermei e uxato thysai. Ho de pros auton eipen. O kakiston sdoion, pos soi pisteuso hoti proteron su despoten e dicesas. Hoti hoi pros tus e vergetas agnomenes genomenon en peristaseis empesontes uc exusi boethus.